Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve şakiyyü kad yes'adu ve said kad yeşka. Mesud olan kişi şaki olur. Yani cennetlik olan kişi bazı kere cehennemlik de olabilir. Cennetlik hal üzere yaşayan kişi cehennemlik olabilir ve şakıyü şakî olan cehennemlik halinde yaşayan kişi de cehennem vasıflarını taşıyan kişi de kadiyes adu mesut olur, imanlı hale dönüşebilir. Ve tagayyuru bu değişiklik yekûnü ala, ala saadeti ve şakaveti. Kişinin sekavet ve şakaveti, saadeti